Već se okrene drugima, njih vodi, njima se okreće i oni mu draži. I najveće je čudo da čovjek čuje njegovog pozivača, pozivača Allaha te barek ta'ala, koji ga poziva Allahu Đalešanhu sa jasnim dokazima, koji su došli od Allaha, gospodara svih svjetova, a zatim da odbije taj poziv i da se ne odazove. Da sazna čovjek kako je vrijedna trgovina sa Allahom te barek a potom trguje sa drugima, a ostavi Allaha Đalešanu. Da sazna za njegovu moć i snagu, a zatim se drugih boji i od drugih strahuje, a ne strahuje i ne boji se od Allaha Đalešanu. Da zna za njegovu sržbu i žestinu njegove kazne, a nakon toga suprostavlja se Allahu Đalešanu i odbija mu se pokoriti. Da sazna za njegove riznice i njegovo bogatstvo, a zatim da od drugih traži i moli, a ne od Allaha Đelešanhu. Da sazna za njegovu nagradu, a zatim radi za nagradu drugih, odbijajući nagradu gospodara svih svjetova. Da sazna gorčinu i teret prezivanja srca za nekog drugog, a zatim se ne vrati i ne traži utočište u blagosti i dobroti Allaha A najveća i najčudnija stvar od svih jeste, braćo, da čovjek spozna da mu Allah Velešanu mu treba, da o njemu potpunosti ovisi, ali i pored toga od njega se okreće i ide onome što odvraća i udaljava od Allaha Velešanu. Ibn al-Kajim, rahmehullahu teala, govoreći o celokupnom putu jednog vjernika, kaže da taj put trasiraju ili određuju tri kuranska ajeta. Kaže Allah vala nisizbillah, ja ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا O vjernici, puno zikrite Allaha dželle šanuhu. O vjernici, puno spominjite Allaha dželle šanuhu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. I naveče i ujutro ga slavite i hvalite. Huwallazi yusalli alaykum wa malaikatuhu li yukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur. On je onas, onaj koji vas blagoslovi on i njegovi meleki, kako bi vas izveo iz tmina na svjetlo. Otjane bin mu'minina rahima, a prema vjernicima je milostiv. Tahijetuhum jevme jelkaunahu salam, njihov pozdrav na dan kada sretnu Allaha Đalešanuhu, bit će salam. Wa addalahum karima i on im je pripremio plemenitu nagradu. Pa kaže Ibnul Kajim rahmehullahu ta'ala, početak njihovog puta, to jeste početak puta Allah Allahovih robova jeste ono što se nalazi u prvom od ovih ajeta, a to su riječi Allaha te barek o vjernici. Puno spominjite Allaha Đalešanuhu, puno ga zikr činite. Vjernik na početku svoga puta mora puno da zikri Allaha Đalešanuhu, da ga stalno spominje danju i noću, da stalno mu Allah te barek bude na umu i da stalno ta veza sa svojim gospodarom Azza jača, kako bi se on približio gospodarom gospodaru svih svjetova i kako bi mu on stalno bio na um. Zatim kaže, kada vjernik krene ovim putem, putem stalnog zikra Allaha te pretala, stalnog sjećanja na svoga gospodara Azzawajal i ustrajnošću na tome, danju i noću, kaže druga dionica puta ili sredina tog puta, jeste ono što Allah te pretala spominje u riječima huwa alladhi usalli alaykum wa malaikatuhu لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا On je onaj koji vas blagosila. on i njegovi meleki koji vas blagosilaju da bi vas izveli iz tmina na svjetlo, iz tmina zablude ili iz tmina zabluda na svjetlo upute. Zato tmine kada se spominju uvijek se spominju u množini jer ih ima puno Dalaleta i zabluda je mnoštvo i tmina u tim zabludama je mnoštvo. Ali uputa je jedna i svjetlo upute je jedno. Svjetlo upute je jedno. Zbog čega to čini Allah te barek Zbog čega to čini Allah te barek prema svojim robovima? Zato što je on وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ rahima Zato što je on milosti prema svojim robovima. Zato što je Allah te barek milosti prema svojim robovima. Pa zbog toga ih blagosilja i i pruža im zbog njihovog zikra i stalnog spominjanja Allaha te bareke ve taala i nastoja da mu se približe, Allah Đelešanu ih pomaže svojim blagoslovom, a i meleki čine i daju blagoslov i mole Allah te ta'ala za pomoć i oprost vjernicima. Pa tako izlaze vjernici iz tmina džahilijeta, neznanja iz tmina grijeha, izlaze na svjetlo upute Allahom te ta'ala dobrotom i milošću. I to je, kaže, srednji put koji vjernici idu nakon nakon, nakon dakle prvog, puta na kome su, na kome su zikrili Allah te Dok je kaže završetak njihovog puta, ono što je sažeto u riječima Allaha te barek tahijetuhum jevme jelkaunahu salam. Njihov pozdrav na dan kada ga sretnu, kada stanu pred Allaha Đelešanuhu, bit će salam. To jeste sa salamom će ih Allah te barek selamiti i oni će se međusobno selamiti i u džennetu će se selamiti sa selamom s kojim se danas vjernici selame na ovome svijetu. I neće imati ni merhaba, niti zdravo, niti čao, niti s Bogom, niti dobro jutro, niti bilo što drugo. Biće samo jedan pozdrav pozdrav s kojim je Allah zadužio ovaj umet, a to su riječi Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Tako da će susret Allaha sa njegovim robovima vjernicima biti prijatan i ugodan, bit će susret oni, dakle Allahovih robova koji su robovali svome gospodaru Jal bili u njegovoj milosti pa ih on izveo iz smjena na svjetlo, a zatim bio blag milosti prema njima, oni ustrajali na tome i došli do svoga gospodara Jal, susreli ga ih selami najlepšim pozdravom, pozdravom muslimana. وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا I on im je pripremio plemenite nagrade. On im je pripremio plemenite nagrade. Nagrade kakve čovjek na ovome svijetu ne može se predstaviti. Zašto? Zato što su, kada su saznali za Allaha Đelešanuhu, pohrlili su njemu i pokorili se njemu. Kada su čuli njegovog pozivača, odazvali su se i prihvatili. Kada su saznali za trgovinu koji mu Allah dželle šanuhu koji je ponudio prihvat su da trguju sa Allahom pa su dali ono što se od njih traži da bi im uzvišeni uzvratio sa nagradom klementom koja ih čeka i na dunjalu i na ahiretu. Zatim kaže Ibnul Kajim, rahmehullah znajte da je zemlja fitre, to jeste čiste ljudske prirode, kaže prha i pogodna za svako sjeme koje se u nju posije. Ako se u nju posadi drvo imana i bogobojaznosti, plodovi će biti slatki za cijelu u vječnost, to jeste sa fitrom s kojom da Allah Želešanu ustvara, ona je takva da je poput blagoslovljene zemlje koja je pripremljena za usjev i prihvata svako sjeme koje se, koje se posadi. Pa ako to sjeme bude ono koje je sjeme imana i bogobojaznosti, onda će plodovi toga zasigurno biti slatki i ukusni i takav će imati dakle te plodove u, svogu celokupnoj budućnosti, to jeste u vječnosti. Međutim, ako se u tu zemlju posije drvo neznanja i strasti, svaki plod bit će gorak i neukusan. Ako se u tu zemlju, u tu čistu prirodu, zasadi dakle plod džahilijeta i neznanja, plod strasti, gdje čovjek neće imanu Allaha Đelešanu, gdje neće takvalu po Allaha Tebare već hoće da bude sljedbenik svoje strasti, sljedbenik svoga neznanja, stebenik onoga na čemu je našao ljude oko sebe, većinu ljudi oko sebe, koji neće Allahov dina, hoće svaki šeitanski i tagutski zakon i vjeru s kojom je Iblis došao na zemlji, onaj ko zasadi takvo sjeme, naći će plodove tog sjemena da su gorki i neprijatni i neukusni i tako će proći i u životu na Dunjavuku, a tek je gorko ono što ga čeka u životu na, na Zatim kaže Ibn Kajim Rahmanullah Tara, vrati se Allahu uzvišenom i neka On bude u tvome oku i tvome sluhu, u tvome srcu i na tvome jeziku i nikada nemoj ova četiri čula od odvojiti od njega subhanahu wa ta'ala, kao što je došlo u hadisi kuciju u kome kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam inna Allahe kale, doiste Allah Đelešanuhu rekao men aada li walijan onaj ko ustane protiv moga prijatelja fakad adentuhu bil harb ja sam objavio rat وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. Sa ničim mi se moj rob ne može više približiti od onoga što ja volim, nego li sa izvršavanjem onoga što sam mu fardom učinio. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَحِبَّ حَتَّى أُحِبَّ I neće prestati moj rob da mi se približava izvršavajući nafile sve do ga ja ne zavodim. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به أكد غيا زبد أستنم نيغو بسلوك كويم أنشوية وبسره الذي يبصر به نيغو بيد كويم أنبيدي ويده التي يبطش بها نيغو أروك كويم أنضبطة ورجله التي يمشي بها نيغو أنوغا كويم كراتش وإن سألني لأعطينه Ako me zamoli, ja ću mu se odazvati. Wala ini sa'adani la uidanna. Ako od mene zatraži pomoć, ja ću mu je dati. Wama taraddadtu an shay'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsi al-mu'mini yakrahu al wa ana akrahu masaratahu. I kaže uzvišeni, oko ničega se više ne dvomim kao što se dvomim oko toga da uzmem dušu svome robu. On prezire smrt, a ja prezirem da ga ražalosti. Pa se iz ovog hadisi se vidi, cijenjena moja braćo, da onaj ko se iskreno vrati Allahu te bareka ta'ala, da onaj ko se iskreno pokori gospodaru svih svjetova, da mu Allah šanuhu nudi veliko, ogromno dobro. Da mu nudi gospodar svih svjetova garanciju da njegovo uho neće slušati osim ono što je u čemu Allaho zadovoljstvo. I da njegovo oko neće gledati osim ono sa čime je gospodar njegov zadovoljan. I da njegova ruka neće činiti osim ono sa čime čime Allah šanuhu zadovoljan i da njegova noga neće kročiti osim tamo gdje je zadovoljstvo njegova gospodara Azzawajal. Da njegove ruke neće se podići i njegova svedova neće uputiti, a da mu Allah šanuhu neće uslišati. On neće zatražiti od svog gospodara pomoć koja mu je stalno potrebna, a da mu je Allah Đelešanhu neće dati. Kada vjernik se vrati gospodaru svi svjetova, naći će ovaj kod Allaha Naći će ovo dobro i ovaj bereket. Zbog toga, cijenjena moja braća, ne preostaje čovjeku ništa. Ništa drugo i bolje, osim da se pokori i vrati gospodaru svi svjetova. I da učeće Allahov din, da dobro sluša poruke Kur'ana i Sunneta i da se tome pokorava i da primorava nefs, da bude pokoran i poslušan. Jer doista danas je najveći broj onih koji svojom vanštinom obmanjuju druge i misle da će time obmanuti Allaha te ta'ala. Međutim, Allah uzvišeni zna šta triju ljudska prsa. Allah uzvišeni dobro poznaje šta triju ljudska prsa. Zato neka se rob okrene iskreno gospodaru svih svjetova i neka traži ispriku kod Allaha Đelešanuhu, a nemoj da se osvrće na to što ljudi govore o njemu, jer će na danu povratka Allahu Đelešanhu zasigurno osamiti se sa svojim gospodarom i uzvišeni će ga pitati za sve ono što je činio. Allaha Đelešanhu molim da nas učini od oni koji se iskreno pokoravaju i koji iskreno obožavaju i robuju Allahu Đelešanhu i dosljedno slijede sunet na sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa Zato cijena moje braćo, trebamo da znamo da svako dobro i zlo počinju razmišljanjem o jednom ili drugom. Zato što je razmišljanje prva faza tijenja i želje za odricanje od nečega ili pak ljubav prema nečemu. Najbolje razmišljanje jeste razmišljanje, braćo, o onome što koristi na ahiretu. Zatim o načinu stecanja te koristi. A zatim razmišljanje o onome što šteti na ahiretu i razmišljanje o onome kako se od toga zaštititi. Ova četiri razmišljanja jesu dakle najbolja razmišljanja kojima treba vjernik da se bavi. Zato što su ona veza za ono što je neizbježno, a od čega čovjeku zavisi njegova vječnost. za ovih razmišljanja slijede još četiri korisna razmišljanja, a to su kao prvo razmišljanje o onome što koristi na Dunjaluku i kako to steći, zatim razmišljanje o onome što šteti na Dunjaluku i kako se od toga zaštititi. Oko ovih osam razmišljanja, kaže Ibn Kajim Rahmehullah Tala, koncentrišu se misli mudri i pametni ljudi. To jeste pamet pametni i mudri ljudi od svih drugih razmišljanja imaju koncentraciju na ova četiri razmišljanja. Ono što ćete koristiti na ahiretu i onome što te vodi toj koristi ahiretskoj. Razmišljanje onome što će ti štetiti na ahiretu i kako se zaštititi od toga. Razmišljanje o koristi na Dunjaluku i kako je steći i razmišljanje o šteti na Dunjaluku i kako se nje sačuvati. U svemu ovome bojeći se Allaha Đelešanuhu da ne prekoračiš njegove granice. Osnova ovih razmišljanja, braćo, jeste u razmišljanju Allahim Đelešanuhu blagodatima i Allahim Đelešanuhu stvorenjima. Kao što je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam, Tefekkeru fi kulli shay'in wa la tefekkeru fi Allah. Razmišljajte o svemu, a nemojte razmišljati o Allahu te barakatara, to jeste o biću Allaha Đalešanuhu. I kao što je došlo u predaju od Ebu Hureyri radijallahu anhu, da kaže, kala Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, tefekkeru fi halki Allahi, la tefekkeru fi Allah. Razmišljajte onome što Allah te taala stvorio, a nemojte razmišljati o Allahu dželle kao biću. Svakako da vjernik razmišljajući ispravno, razmišljajući onome što Allah te Tebare dao znakova onome što je stvorio jeste u stvari način da vjernik dođe do spoznaje gospodara svih svjetova. Čitajući Allahu te Kvetala knjigu, vjernik se mora uključiti da razmišlja o porukama Allaha te Kvetala. Čitajući Allaha Đelešanu ajete u kojima je on sebe opisao najlepšim imenima, i najboljim svojstvima, najsavršenijim svojstvima jeste u stvari učenje o Allahu Đalešanu u je gospodar svih svjetova. I kada vjerni uči Allahova imena i svojstva gospodara svih svjetova, saznaje o veličini gospodara svih svjetova. Saznaje o snazi Allaha Đalešanu. Saznaje o njegovoj moći. Saznaje o njegovom bogatstvu. Saznaje o milosti Allaha Đalevala. Saznaje o kazni gospodara svih svjetova. Pa kada naučiš Allaha Đalešanu kada se naučiš i podučiš koji je tvoj gospodar, neće vjernik tada imati izbora osim da se pokloni onome o kome je saznao da je on onaj koji je apsolutan, onaj koji je bez manjkavosti, onaj u čim je rukama vlast na nebesima i na zemlji, onaj kod koga su sve riznice, onaj koji sve održava, onaj koji oživljava i usmrćuje, onaj koji kažnjava i nagrađuje, onaj koji će na koncu ljude i džine smestiti u džennet ili džehennem. Tako cijenjena moja braćo, ova razmišljanja dovode roba do spoznaje Allaha Đelešanuhu i dovode roba do ljubavi prema Allahu Đelešanuhu. Kada rob razmišlja o ahiretu, o njegovoj vječnosti i vrijednosti, te o dunjalu i njegovoj prolaznosti i bezvrijednosti, to kod njega izaziva čežnju za ahiretom i odricanje od dunjaluka, a samim tim ga dovodi do ozbiljnog shvatanja i razumijevanja stvarnosti, te ga čini marljivim trudbenikom koji se sprema za dan povratka, povratka Allahu te baraka I svakako da onaj koji razmišlja o ahiretu, koji razmišlja o dunjaluku, gledajući Kur'anom i sunetom u jedno i drugo, neminovno će postati onaj koji će biti sa svojim razmišljanjem u jednom posebnom stanju odvojen od drugih koji će biti u sasvim jednom drugom stanju. Pogotovo danas, kada je jako malo oni koji na umu imaju ova razmišljanja i koji se ovim razmišljanjima samo bave i zabavljaju, jako je rijetko naći nekoga ko će te na ovo podsjetiti, naći nekoga u kome ćeš uzeti primjer i uzor, pa biti od takvih i slijediti ispravno. Nažalost, danas su ljudski razumi opterećeni razmišljanjima o raznoraznim stvarima, a u najvećem broju slučajeva o stvarima od kojih nikakve koristi osim štetenja. Inša Allahu tada sljedećom prilikom gledat ćemo da spomenemo nekoliko tih pogrešnih i loših razmišljanja koja će čovjeka odvode od puta Allaha te baraka i nanose mu štetu na dunjalu i na ahiretu. Allaha Đelešanu molim da nas pomogne na istini. Allaha uzvišenog molim da naše misli usmjeri ka onome što će nam koristiti na dunjalu i na ahiretu, ka onome u čemu je zadovoljstvo Allaha Đelešanu, ka onome što nam gospodar uzvišeni vodi, ka onome što nosi svako dobro dunjalu i ahireta. Allaha Đelešanu molim da pomogne islam muslimani širom svijeta, da pomogne potačenje vjernike. Uzvišenog te baraka ta'ala molim da zarobljene izvede na slobodu, da ih oslobodi, da ih vrati svojim porodicama, da ih oštedi sušenja koja ne mogu podnijeti. Allah Đelešanuhu molim da svakoga onoga koji je u robstvu, zato što je rob Allahu Đelešanuhu, da mu pomogne i da ga izvede na slobodu. Allah Đelešanuhu molim da pomogne džihadi muđahide širom svijeta. Allah Đelešanuhu molim da im broj poveća, da ih poda snage na snagu koju imaju. Allah odrešeno molim da im pomogne svojim vojskama, kao što je pomogao svog poslanika sallallahu alaihi i njegove časne u svim bitkama. Allah Đelešanuhu molim da nas učinio pomagati naša ovoga dina i da nas iskoristi prije naše smrti. Allah Đelešanu molim da nas usmrti na riječima la ilaha illallah. أنا بالله إيماني أنا أفدي بقرآني ولو جاءت تحاربنا ذئاب الإنس والجان أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأعوامي ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزام أنا أحيا لإسلامي مدى عمري وأعوامي ولن أرضاه مغنمة لأشباح وأقزام أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة أحب الله والإسلام والقرآن والجنة أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة